Ստելլա Կիրիակի դեսն ընտրվել է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ։ Փոլադ Բիլբլոգլին հանել է իր թեկնածությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ղեկավարի պաշտոնից։ Լոնդոնը կարող է ընդունել շախմատի աշխարհի չեմպիոնի մրցախաղը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 10-ին աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են շրջաներում գյուղատնտեսության զարգացման առնչվող մի շարք հարցեր։ Շրջվարչակազմերի ղեկավարները զեկուցել են ընթացիկ աշխատանքների մասին եւ ստացել նախագահի համապատասխան հանձնարարականները դրանց պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Ինչպես հայտնել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Ֆրեզնո քաղաքից ժամանած մի խումբ բժիշկների, ովքեր բարեգործական հիմունքներով իրականացնում են բժշկական սպասարկում մեր քաղաքացիների համար։ Քննարկվել են առողջապահության ոլորտում փոխգործակցության հերանեկարներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահը գոհնակությամբ ընդգծել է, որ Ֆրեզնոյից ժամանած բժիշկների այցելությունն Արցախ դարձել է ավանդական, նշելով, որ ամերիկացի բժիշկների հետ համագործակցությունը դրական ազդեցություն է թողնում մեր երկրում բժշկական ծառայությունների մատուցման վրա։ Հանդիպմանը մասնակցում էին Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարար Կարինե Աթայյանը, Ֆրեզնոյում Հայաստանի հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Պերճ Աբգարյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Թեման շարունակում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Առաջին կանգառը Ստեփանակերտի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնն էր, որտեղ բացի մասնագիտական սպասարկումից նրանք կենտրոնին են նվիրաբերել լապարասկոպիկ եւ հիստերեսկոպիկ սարքեր։ Անհրաժեշտ բժշկական պիտույքները հանձնելուց հետո բժիշկներն անցան վիրահատության։ Արցախի առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանի հավաստմամբ Ամերիկայի բժիշկների կողմից Արցախում առաջին անգամ կատարվել են բարդ վիրահատություններ այդ թվում իրականացվել է հիստերեսկոպիկ կյանքին վտանգ սպառնացող ճարպակալումով հիվանդի ստամոքսի եւ հիշբնունգի հիվանդության վիրահատություններ։ Մոր եւ Մանկան կենտրոնում բացակայում է լապարասկոպիկ սարքը, հիստերասկոպիկ սարքը եւ պարոն Աբգարյանը այս անգամ իր հետ բերել է Արցախի համար նաեւ այդ սարքը, ինչի համար մենք անչափ շնորհակալ ենք եւ հենց հիմա կատարվում է վիրահատություն իրենց մասնագետի կողմից հենց այդ սարքով Բժիշկների հաջորդ այցը Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնի տիրական ընկերությունն է։ Մանկական հիվանդանոցը համալրվել է նոր աուդիոմետր լսաչափ սարքով, որը ըստ գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանի հնարավորություն կտա հետազոտություն կատարել բոլոր ռեժիմներով։ Սա շատ կարևոր այն տեսակետից, որ նման հետազոտության համար մեր երեխաները կարիք չի լինելու մեկնելու Երևանում հետազոտելու, թե փոքրերին եւ թե հատկապես նախազորակոչային տարիքի, երբ պետք է գնահատել առողջությունը, առողջական վիճակը։ Իսկ ահա հանրապետական բժշկական կենտրոնում տեղադրված պատկերման թվայնացնող նոր սարքը մեր բժիշկներին հնարավորություն կտա հեռավար, այսինքն դիստանցիոն խորհրդատվություններ իրականացնել հնարավորություն կտա դիստանցոն խորհրդատվության համար հաշվի առնելով, որ Արցախում գործում է միայն մեկ մամոլոգը եւ նրա համար ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտություն է լինում խորհրդատվությունների եւ Պերչ Աբգարյանը սիրով կատարեց իմ խնդրանքը։ Նշենք, որ Ամերիկայի բժիշկների այցի կազմակերպանը աջակցել է Ֆրեզնոյում Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Պերջ Աբգարյանը, ով նույնպես խմբի հետ այցելել է Արցախ։ Մեծ հետ զրույցի ժամանակ պարոն Աբգարյանը հայտնեց, թե ուրախ է, որ նվերներն արդեն ունեն իրենց հասցեատերերը եւ համոզված է, որ այդ բժշկական սարքերը կծառայեն նպատակին։ Մեզ համար ամենը մեծ հոգում կողնակությունն է, որ օդար բժիշկները, որ անցյալ դարի եկել են, ամբողջությամբ այստեղ են մեծ հաճույքով, մեծ հբարդությամբ, որ նրանք գտնվում են Արցախում։ Եվ իրենց այցը, այսպես 1-2 օրվա համար չի, նրանք դեվագան աշխատանք եւ օրական արաբոտնից մինչև երոգեան ուշը աշխատում են մեծ հաճույքով, քանի նրանք նկատում են, որ Արցախի ժողովրդի չերմ ընդունելությունը իրենց հոգին, սիրտը գտապանցե իրենց երեսին վրա եւ նրա համար դրանք քաչալերվում են։ Նշենք, որ սրանով չի համանապակվում ամերիկահայ բժիշկների այցն Արցախ։ Իրենց իսկ հավաստմամբ հաջորդ այցելությանը կգան ավելի լայն գազվով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հոկտեմբերի 8-ին գյուղատնտեսության աշխատողի մասնագիտական օրվա կապակցությամբ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում կազմակերպված Բերքի տոնին այս տարի իրականացվել է շուրջ 900 միլիոն դրամի վաճառք։ Ըստ Գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Աշոտ Դանելյանի, նախորդ տարվա համեմատ ցուցանիշն աճել է։ Մերկի տոնի լավագույն շրջան անվանակարգում հաղթող է ճանաչվել Խաշաթաղի շրջանը։ Լավագույն վերամշակող կազմակերպություն անվանակարգում Մարտակերտի բարիկներ համանախապակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, իսկ լավագույն նորարարություն Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը ներկայացնող տաղավարը։ Բացի նշված անվանակարգերից Արցախի բոլոր շրջանների համայնքներից մեկական համայնք ճանաչվել է լավագույնը եւ ստացել հատուկ մրցանակ։ Արցախում խաղողի համախառը բերքը հոկտեմբերի 10-ի դրությամբ կազմել է ավելի քան 6500 տոննա։ Այս մասին ասել է Գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը, հավելելով, որ միջին բերքատվությունը 1 հեկտարից կազմել է 60 ցենտներ։ Մթերող կազմակերպությունների կողմից խաղողի ընդունման հետ կապված առ այսօր խնդիրներ չեն եղել։ Կախված տեսականուց մթերող գործարանները խաղողի կիլոգրամն ընդունում են միջինը 120-ից 200 դրամով իսկ սեղանի տեսականու համար շուկայական գինը 500-ից 600 դրամ է, ասել է գյուղնախարարության պատասխանատուն եւ ավելացրել, որ ընդհանուր առմամբ խաղողի բերքահավաքի արդյունքները գոհացուցիչ են։ Հոկտեմբերի 10-ին կայացել է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու նիստը։ Օրակարգում ներառված 1 տասնյակից ավելի հարցերի վերաբերյալ քննարկումների արդյունքում ընդունվել են համապատասխան որոշումներ։ Նիստում քաղաքային համայնքի 2017 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման մասին հաղորդումով հանդես է եկել քաղաքապետարանի ֆինանսա-բյուջետային բաժնի պետ Մարատ Համբարձումյանը։ Փոխադրամիջոցներից մուտքագրվել է 84 միլիոն 369 հազար դրամ գույքահար, որը կազմում է պլանավորված 112 միլիոն 160 հազար դրամի 75.2%-ը։ Տեղական турքերի գծով մուտքագրվել է 51 միլիոն դրամ, որը կազմում է պլանավորված 38 միլիոն 190 հազար դրամի 33.6%-ը։ Անդրադառնալով քաղաքային համայնքի բյուջեի 9 ամսվա կատարողականին քաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը գոհնակություն է հայտնել մի շարք կարևոր եկամտահարկերի մասով ստանձնած պարտավորությունները կատարելու առնչությամբ։ Միևնույն ժամանակ նա անընդունելի է համարել, որ գույքահարկի մասով չեն արդարացվել սպասելիքները ու նախատեսվածից քիչ գումար է հավաքագրվել։ Սուրեն Գրիգորյանը քաղաքապետարանի համապատասխան կառույցների պատասխանատուներին հանձնարարել է ուսումնասիրել եւ վերհանել թերացման պատճառները ու քայլեր ձեռնարկել բյուջեի մուտքերն ապահովելու ուղղությամբ։ Քաղաքապետն ավելորդ չհամարեց քաղաքացիներին հիշեցնել համայնքի հանդեպ ունեցած իրենց պարտավորությունների մասին, հավելելով, որ գործող օրենքի համաձայն հարկերից խուսափողների նկատմամբ կկիրառվեն տույժեր եւ տուգանքներ։ Նիստում ընդունված փաստաթղթերից է նաեւ համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միջոցների հատկացման մասին որոշումը։ Անդրադառնալով այս խնդրին, քաղաքապետը մասնավորապես նշել է. Չնայած մենք աղբը ժամանակին հավաքում ենք, տեղափոխում ենք, բայց կենթանիները մտնում են աղբարկղների մեջ։ Աղբատեղերը պիտի վարակազերծվի։ Այդ ծրագիրն է, որ մենք ֆինանսավորում ենք Նիստում որոշումներ կայացվեցին քաղաքային սեփականություն հանդիսացող շենքերից քաղաքացիների նվիրատվության կարգով բնակարաններ օտարելու, ինչպես նաև ոչ բնակելի տարածքներ ուղակի վաճառքի ձևով օտարելու մասին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Բոլորին վաղուց հայտնի է, որ բարձր մակարդակի հանդիպումներից առաջ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դիմում է սադրանքների, փորձելով պղտորել մտնոլորտը։ Սակայն մեկ անգամ չէ, որ Ադրբեջանի տարբեր նախագահների հողորտանքները հոդս են ցնդել բախվելով Արցախի ժողովրդի անբեկանելի կամքին եւ կայացած Արցախի հանրապետության իրողությանը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի հանրապետության նախագահի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Հակոբյանը, մեկնաբանելով Իլհամ Ալիևի Ադրբեջանի նախարարների խորհրդի հոկտեմբերի 9-ին տեքստում հնչեցրած հայտարարությունները Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ։ Հստակ է, որ մեզ հունից հանելու փորձերը ի սկզբանե ձախողված են։ Մենք հանձնառու ենք Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կարգավորել բացառապես խաղաղ միջոցներով, նշել է Վլադիմիր Հակոբյանը, ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության նախագահականի դիրքորոշումը։ Բանակում զինծառայողության վայրի հետ կապված գործող օրենսդրությամբ նախատեսված տարածքային սահմանափակումները հանվում են։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Նրա խոսքով հիմա քաղաքացին վիճակահանությամբ չի կարող քաշել, որը որպես ծառայության վայր այնպիսի զորամաս, որը գտնվում է իր բնակության վայրից 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ժամանակին սա 50 կիլոմետր էր, հետո դարձվեց 120, 150 բացարձակ անիմաստ կարգավորում է, որովհետև եթե դա վիճակահանություն է, ապա յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է հնարավորություն ունենա տեսնելու, թե վիճակահանության արդյունքում որ զորամասն է նախանշվում, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Իրանը եւ Հայաստանը կարող են սերտ համագործակցություն հաստատել տարածաշրջանում արկա հակամարտություններն ու ճգնաժամերը լուծելու համար։ Այս մասին Թեհրանում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Ղարաբեդյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռուհանին։ Պատերազմներն ու տարածաշրջանային տարաձայնությունների ավելացումը չեն բխում որևէ երկրի շահերից եւ տարածաշրջանի բոլոր կառավարությունները պետք է ձգտեն կայուն խաղաղության եւ հանգստության հաստատման, նշել է Ռուհանին։ Thank you Սայրաստիճան կարևոր է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կատարեն Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու հարցում Եվրոպայի խորհրդի առաջ իրենց պարտավորությունները։ Այս մասին ասել է Չեխիայի արտգործնախարար եւ Եվրախորհրդի նախարարների կոմիտեի նախագահ Լյուբոմիր Զաուրալեկը։ Ես ամբողջովին աջակցում եմ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Հովանու ներքո մշտական ջանքերը բանակցային ճանապարհով կարգավորման հասնելու ուղղությամբ։ Ես նաև ամբողջովին աջակցում եմ անցած տարվա հունիսին կողմերին ուղղված ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի կոչը դիտարկել միջոցառումներ, որոնք կանգեցնեն լարվածության նվազմանն ու առարկայական բանակցությունների վերսկսմանը դրսևորելով քաղաքական կամք, ասել է Զաուրա Լեկը։ Նախարարը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների գալիք հանդիպումը կհանգեցնի զգալի առաջընթացի բան բանակցություններում։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախաձեռնած մենք ցանկանում ենք Եվրոպայի ներգրավվածությունը Արցախում արշավի շրջանակում ստորագրությունների թվի ավելացումը Եվրամիության քաղաքական գործիչներին կստիպի Արցախյան քաղաքական եւ տնտեսական հիմնախնդիրներին ավելի հստակ մոտեցում ցուցաբերել։ Նման համոզմունքի հայտնել միության եվրոպական գրասենյակի արտաքին կապերի պատասխանատու Տաթև Մանուկյանը։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանի եւ Արցախի եվրոպական ընկերներից բացի ներգրավել են նաեւ Եվրամիության քաղաքական այնպիսի գործիչների, ովքեր մինչ այս տեղեկացված չէին Արցախի եւ Արցախյան հիմնախնդիրների մասին։ Այսինքն գործնական քայլերի առումով կարող եմ ասել, որ ստորագրահավաքի միջոցով Եվրամիության քաղաքական գործիչների որոշում կայացողների ներգրավվածությունն ու տեղեկացվածությունն ենք ավելացնում Արցախի մասին, ցանկանալով վերջ դնել նրա քաղաքական եւ տնտեսական մեկուսացմանը, քանի որ հասկանում ենք, որ գործ ունենք մի հարևան պետության հետ, ով զգալի քաղաքական եւ դիվանագիտական ռեսուրսներ է ներդնում սաստկացնելու համար Արցախի շրջափակումը, ասել է Տաթև Մանուկյանը։ Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների ամրացում, հայկական հարցերի բարձրացում, Արցախի ուղղությամբ աշխատանքի ակտիվացում։ Այս մասին ասել է Ֆրանսիայի ազգային ժողովի հայազգի падգամավոր Դանիել Կազարյանը։ Ըստ նրա անհրաժեշտ է շարունակել աշխատանքը քույր քաղաքների ձևաչափում, մանավանդ որ Արցախը բավական դինամիկ է իր շփումներում։ Դանիել Կազարյանն ընդգծել է, որ աշխատանքների համատեքստում չափազանց կարևոր է Ֆրանսիայում հայ համայնքի դերը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատվիրակները Ստելլա Կիրիակի դեսին ընտրել են վեհաժողովի նախագահ։ Կիպրոսի ներկայացուցիչը հոկտեմբերի 10-ին կայացած քվեարկության երրորդ փուլում ստացել է ձայների մեծամասնությունը։ Հիշեցնենք, որ վեհաժողովի նախկին նախագահ Պեդրո Ագրամունտն անցյալ շաբաթ հրաժարական էր տվել։ Միավորված ազգերի կրթության, գիտության եւ մշակույթի կազմակերպության ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենի պաշտոնի թեկնածու Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլօղլին դուրս է եկել ընտրական պայքարից։ Նա հանել է իր տեխնացությունը քվեարկության առաջին փուլից չհայտնվելով հավանական հաղթողների երյակում։ Քվեարկության հաջորդ փուլը կկայանա այսօր, իսկ նոր ղեկավարի անունը հայտնի կդառնա հոկտեմբերի 13-ին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը մեկնաբանել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բիբլոգլոյի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի համար պայքարից հրաժարվելու որոշումը։ Փողով ամեն ինչ չէ հնարավոր գնել, ավելին հնարավոր է խայտարակվել։ Ադրբեջանի մյուս նախաձեռնություններին նույն բանն է մաղթում, նշել է Տիգրան Բալայանը։ Մարզասերների համար Նախնական տեղեկությունների համաձայն 2018 թվականի նոյեմբերին Լոնդոնը կարող է ընդունել շախմատի աշխարհի չեմպիոնի մրցախաղը։ Ավելի վաղ մրցախաղն ընդունելու ցանկություն էին հայտնել Հարավային Կորեայի, Ճապոնիայի, Սինգապուրի եւ Նորվեգիայի շախմատի ֆեդերացիաները։ Հավակնորդների մրցաշարը տեղի կունենա 2018 թվականի մարտի 10-ից 28-ը Բեռլինում։ Մրցաշարին կմասնակցեն 8 շախմատիստ, իսկ հաղթողն իրավունք կստանա մասնակցելու աշխարհի չեմպիոնի կոչման մրցախաղին Մագնուս Կարլսենի դեմ։ Հիշեցնենք, որ հավակնորդների մրցաշարին իրավունք ունի մասնակցելու նաև Լևոն Արոնյանը, ով հաղթել է շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։